Ovo je naše rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. E, dobar dan svima, evo po drugi put priliku imam u životu eh, svima poželjeti dobar dan, a ujedno i sretnu novu godinu, ja sam Hrvoje Kečkeć, no međutim za ovu priliku, za obaranje Guinnessovog rekorda, morao sam tražiti pomoć Lošiše Cesarića, koji će eh, malo eh, napraviti prepjev ili jade, on, odnosno troje. Pa molim te maestro, podloga. Gle malog Parisa poslje kiše sa ovom ženom prema troji briše. Menelaj ne zna što som bratu, Agamemnonu reći, dok mu Paris negdje na brodu već Helenu kreći. A kralj Agamemnon, Menelajeve brat, u lice mu se smije, kad te vidim kako cmizdriš, čudi me da nije pobjegla već prije. Zar sa ženom da ti se spetlja onaj mali popišanko, ta za njega su crtići i čokoladni bananko? Agamemnone, reče Menelaj, moj kralj si i brat, ajd Nelaj, nego pođimo u rat. Da vratimo Helenu moju, usput pobijemo nešto ljudi i osvojimo troju. Priča nadalje kruži kako poslaše Odiseja nek nagovori Ahilea u ratu da im se pridruži. A kuda ga memno nokom tu Odisej skokom pa zatekne Ahileja u treningu s patroklom. Nitko naglas to reći nije htio. Sumnja se da je Patroklo Ahileju više od prijatelja bio. Iako nisu puno pažnje stari Grci tome pridavali, e, mačevi nisu bili jedino što su njih dvojica ukrštavali. Ahilej bješe mirmidonac, i najveći fajter, otac mu kralj Pelej, a nimfa Tetida mater. Najjači od svih, prava njuška, stroj za ubijanje i lud puška. Na njem mišić do mišića, čvrst ko stijena, pravi rambo onih vremena. Zamjeriti se njemu ozbiljan bio bi kiks, jer Ahilej tad šalje svakog na obale rijeke Stiks Gotovo savršen, najbolji u svemu, ali ipak jedna bolna točka bila je na njemu. Ništa mu nauditi nije moglo na ovome svijetu, osim da ga netko ne pogodi u petu. Al ne boji se Ahilej te jedine mu mane, da neću valjda kaže u borbi nosit borosane. Ako netko samo pokuša naudit mjestu mom bolnom, naći će me sa svojom majkom u odnosu spolnom. Ne pristade Ahile isprva pridružit se Grcima u boju, imao je neku drugu filozofiju svoju. Od Odiseja nije mu bilo osobe draže, pa mu onako iskreno i prijateljski kaže a zašto, Odise, da napadam troju, kad ovdje s patroklom živim ko bubreg u loju? Ostajem doma, mada ko šta reko, a i o Agamemnonu nemam baš mišljenje neko. Odisej gleda u zemlju i mudro šuti, nije to baš ono što je od Ahilea želio čuti. Pod svaku cijenu mora ga nagovoriti, pa odluči jasno mu prozboriti. Ahile, a nešto ti možda zaboravih reći, ovo bit će velik rat, nijedan prije njega nije bio veći, tko sudjelovat će u njemu, iako to tebi malo znači, imat će koju poželi ženu bit će zauvijek puna mu trpeza, oslobođen od svih poreza, vječnu milost bogova imat će on, pa tko bi normalan odolio tom? A ga u to načas zaustavi. Zar uživaću tad u vječnoj slavi? Zar o meni pričati će nova pokoljenja? E pa to onda moje mišljenje duboko mijenja. A Hilaju se u glavi tad novi film zavrti. Vidi sebe kako sa Grcima stoji na crti. Od ratovanja njemu ništa ne biva slađe, pa povede i Patrokla da mu se pri ruci nađe. Patroklo, naredi Ahilej to njemu, spremi moje stvari i ne zaboravi mi hidratantnu kremu. Oružje, oklop, šljem, kofere, sve dobro zaključaj a sebi ponesi haljinu onako, za svaki slučaj. Agamemnon i brat mu Menelaj popucaše od sreće, kad čuše da Hilej sa njima na troju kreće. Počeše u ratne trube trubiti, da sa njim ovaj rat ne možemo izgubiti. Al da kažemo i riječ koju, što za to vrijeme tištilo je troju. Kralj Prijam, Parisov i Hektorov tata, izdere se na Parisa i njegova brata. Sav ojađen i smeten, kaže Parise, znao sam da si glup, al ne i da si toliki kreten. Zar ti meni iz inata dovodiš Grke pred trojanska vrata? Ljubiti Helenu slijepo može biti romantično i lijepo, ali ne ako tuđa je žena i znaj, bojim se da glave će te doći menelaj. Oprosti, Heleno, reče Prijam, ti to nisi znala, al sin mi je Paris, glupan i budala. Jedino čime se on sad može tješit jest da će brat mu Hektor Grke riješit. Jer Hektor bješe ratnik i snagator. Za Grke noćna mora, pravi Grk eliminator. Lijep i iznutra i izvana, ne čudi što glumio ga je baš Erik Bana uvijek s glavom u torbi, pobjednik u svakoj borbi, Grci mu zbog toga staviše hejt, a junak kao i njihov Ahilej, samo straight. Već izjutra na mnoštvu brodova iz cijele Grčke okupi se vojska svih rodova. Mačevaoci, strijelci, kopljanici kreću preko Egeja kud sežu im vidici. Bilo je tu ratnika raznih domena, svega je bilo u floti, samo nije bilo žena. A kao najveća zvijezda dolje u luku spusti se i Ahilej s patroklom pod ruku. U mislima bješe svakom Grku samo da trojancima skuhaju frku. Ne mogaše dočekati da krenu, poraziti ih na njihovom terenu. A kad dođe kraj tom dugom putovanju, Počeše se ponašati ko navijači na gostovanju. S mjesta se mirmidonaca kolona uputi prema hramu boga Apolona. Ahileja na čelu imala je ova četa, koja iznenadila je trojance ko snijeg usred ljeta. Pa učas Grci ovo trojansko svetište pretvoriše u obično smetlište. Svaki otpor trojanaca biva utišan. Ostade samo Hektor – stoji kao popišan. Ali ipak, bio je on junak, imao veliku hrabrost neku, pa onako sam na Ahileja dreknu. Ahile, smrade, zar te nije sram što razorio si Apolonov hram? Tako izruguješ našu vjeru, dođi bliže da ti uzmem mjeru. A njemu se Ahilej s visoka obrati, Ajd Hektore, maj, majke ti ga skrati, bjež nazad svoje kući, za danas mi je dosta, drugi put ćemo se tući. Već sljedećeg jutra Agamennon s vojskom krenu, pod zidine troje da vrate Menelaju njegovu Helenu, pomisli kako pobjeda odmah iza ugla tu je, pa ovaj rat će trati kraće od oluje. Izjavljujem, kaže Ahilej, urbi je torbi, danas neće biti nikakvih borbi. To ti je latinski, nadam se da si svjestan, odvrati Agamemnon, sav očajan i bijesan. Ahile, sunce, pa što je s glavom? Zar toliko si opijen svojom slavom? A ta nije sva ova vojska grčka došla da se u pličaku brčka? Onda vi krenite na troju, reče Ahilej, ali bez mene. Samo pazite da vam nešto o pozlu ne krene. A ja eno u svom šatoru odmaram, možda se malo i s patroklom po e, razgovaram. Pa bez Ahileja Grci stigoše pod zidine troje. Spremni za napad vojnici jedan do drugoga stoje. No Paris, kako bi spasio troju, i zazove Menelaja da se okušaju u dvoboju. A zar poludio si, reče Hektor, mili brate, o, hoćeš da te Grci za glavu skrate? Neka, odgovori Paris, ali zbog ljubavi lude moram pred Menelaja, pa što bude, bude. Tad Paris i Menelaj navale jedan na drugoga. Sve od ozgo gledaše prija Mihelena uboga. Vidješe svi da Paris u dorasto nije. Menelaj ga šuta i još mu se smije. Mene si htio porazit, upita Menelaj. kaj god, pa snažno udari Parisa i sruši ga na pod. Borit se s tobom, meni bilo je lako i fino, a ti si treba ostati doma i papat čokolino. Za to vrijeme iz Hektora neki bijes sjeva. Ne htjede da Menela i bratu mu razvuče cirejeva, Pa onako u puno snazi izvadi svoj mač i Menelaja proburazi. Grci svi ostaše u šoku, a Hektor ih stane sa svojom vojskom ganjat kao stoku. Potrčaše za njima sve hitrije i hitrije, Grci nećete u troju, niste ni prije. A Grci bježe, sve im teže, pa onako po srance odgovaraju Trojancima s dobre distance. Hej Trojanci, zar lude su vam glave? Ta nisu Troja čavoglave. A dolje, u grčkom taboru, zabavljaju se Ahilej i Patroklo u šatoru. Kad vidje da Ahilej malo ubi oko, šljem, oklop i mač njegov uzemu Patroklo jer oduvijek želja mu bila probosti nekog debila, pa požuri odmah u trku uletjet u najžešću frku. Kad Hektor podigne mač svoj visoko, ne znajuć da se pod oklopom patroklo krije, pa mu ga zabije duboko, kako ni Ahilej nikada nije. Cijela bitka u taj čas stade, Pomisliše svi da to Ahilej mrtav pade, al kad sa glave šljem mu skinu, tek tada svi još jače zinu. I Grci i Trojanci ostaše paf, zar Hektoru da se zalomi takav gaf? Pa prije nego se on ne svijesti, Mirmidonac jedan ode javit Ahileju tužne vijesti. Smjesta mu ovaj sav u strahu ispriča sve u jednome dahu. Pa kad to ču Ahilej u očaju za jeca, što Hektor mu patrokla ubije kozeca. Pred vratima troje, savojađen i tužan, u trenu se pojavi Ahilej do zuba naoružan. Hektore, siđi, nećeš biti ni zadnji niti prvi, kojem s guštom napiću se krvi. Ahileje, njemu će Hektor, ajd majke ti malo ohladi, nisam znao da to je patroklo, mislio sam da se o tebi radi. Ajde, sad sam ovdje, odgovori Ahilej. Ko ti brani? Ako možeš, ti sa mnom crvena hrani. Uskoro svršit će nečija karijera, jer pohvataše se ko dva pitbull terijera. Bio je to dvovoj o kojem i danas se priča, ko onaj između Luisa i Mavrovića. Nakon duge borbe Ahilej postade svemira direktor, jer u okršaju deblji kraj izvuče Hektor. Pa njegova žena brizne u plač kad vidje da ga probode Ahilejev mač. Iako ostaše Trojanci bez svog glavnog junaka, Grcima opsada ne biva laka, godinama je trajala da pače, jadni Grci više nisu znali šta će, sve dok Odiseju sjajna ideja Nesinu, napravit u obliku konja veliku građevinu i potrpat ratnike u njeg da se skriju pa da usre troje sve trojance pobiju. Trojanci tako pomisliše da Grka više nema. Nisu ni slutili što im se sprema. Ugledaše samo nekog ogromnog konja. Mislili su da je to u čast boga Posejdona pa prema moru glasno zavikaše bješte Grci i ne vraćajte se više. Ma pustite Grke, utoče prijam, nek glume kretene, Svešće mojim državu na pašaluk Atene. A ovog konja u našem gradu ćemo postavit, malo se opit i dobro pozabavit. U čast pobjede nek zabavi se raja, ako bogovi daju zapjevaće i šuput maja. I dok noć još je bila mlada, postaviše konja trojanci usred svoga grada, a grci u njem ko sardine zbiti, slušaju kako trojanci ne prestaju piti. I tek onda u cik zore grci iz konja iskaču, pa love trojance ko štakore, žene vrište, djeca plaču. Obrana trojanska postade još rijeđa, kad prijama probija ga Memnon mučki iza leđa. No i on sam upozna sve strahote pakla, jer ubrzo ga zatim neka žena zakla. A malo dalje, sa druge strane, Paris primijeti Ahilea usred te tarapane. Iako nije bio borac neki i nije imao muda, Paris ispuca par strijela poput Robina Huda, te, mada se to nije dešavalo često, ovaj put nacilja u pravo mjesto. I od svih ljudi na svijetu, baš on pogodi Ahileja u ranjivu mu petu. Ah ti mali prokleti gade! Zagrmi Ahilej, pa mrtav na tlo pade. Ipak Grci napokon osvojiše Troju, a Trojanci u progonstvu grade budućnost svoju. I eto, to je kraj, tako mi svega. Ovo dijelo, sve je to skoro ko Biblija, napisa Homer, moj dragi kolega, a film je od Skota Ridlija. Ja tek prepjev napravih uz pomoć nebesa, kom se ne sviđa, koga šiša, Hrvatski radio ući će u Ginesa, a vama sretnu novu želi Lošiša. Eto, drago slušateljstvo, pridružujem se dobrim i lijepim željama u novoj 2026. i ja, Hrvoje Kečkeš, a sada će za moje mjesto sjesti onaj mali, znate ga svi dobro, Marko Bratoš.